macca simore sappo e ɗiɗi e on saha yeesu e woni e feccidde kolongal ñande ñalawma foftere albume makko keyɗi goni e ittude cammeeje ina mongo nden farisa en ɓe jiiɗum goni e wiidemo ƴeew almuɓe maɓe nani mbaɗa ko sari o haɗi ñande ñalawma foftere o jaabiɓe o wii mate on taraaki ko daawuuda waɗi nde heyɗi kañum e yimɓe mum on taraaki nde o naati e galle allah kanko e yimɓe makko ɓe ñaami mburu cakkaaɗo o nde ne dey ɓe dokkanooka ñaamde mo sariye men o rokki ñaamde mo tan ko yettinooɓe sadak ɓe walla mate on taraaki e sariya hee e wonde yettinooɓe sadak ɓe ina ngolloo e nder galle allah hee hay ñalawma fooftere hono noon aɓe tunmina ñalawma foftere o kono ɓe janani mboɗo wiya on ko woni ɗo ko ɓuri galle allah o ko woni sinno oɗon ganduno ko firtata jiɗmi ko jogodiron jurum kono wona sadakeji on liɓatano ɓe mbiyata mbaɗata gati ko ɓi neɗɗo o woni joom ñalawma foftere o o ummi ɗon o naatoy e wootere e battirɗe maɓɓe gorko mo jungo maayngo ina wonno ɗon wonnoɓe ɗon ɓe tuufimbo mbele ina daña no takkirimo ko ɗum waɗi ɓe naamimbo ɗum ɗo mbele sari men o ina rokki en sellinde neɗɗo ñande ñalawma foftere o jaabiɓe o wi'i so tawi goto e mon jogii tan ko mbaalu gotu kadi ngun mbaalu gotu yani e doru maaru ñande ñalawma fooftere mbele yahata yaltinoyangu kadi oɗon gandi neɗɗo e mbaalu pondetaake nden noon sariya men o ina rokki en woɗande neɗɗo ko moƴƴi ñande ñalawma fooftere caggal ɗum o wi gorko fortu junngo ma on fortugo tan ngo selli haa ngo wayno ngoyaani farisee en ɓe njalti njooɗo yi ngam fewjude no mbardimo kanko yeesu nden o nani ɗum o ummii e on nokku yimɓe heewɓe ndewi e makko o sellini ñawɓe ɓe fof o furii ɗumen woto kaaran hay gooto holi kanko waɗiri noon ko mbele ɗum ɗo ko allah rewnunoo e huno ko annabi esay ina timmi carwowamma cuɓiimi o nani ko kanko korsinmi ko kanko weltini ɓernde am mami jippini e makko ruhu am o habra leƴƴi ɗi laawol peewal o dugditaake sako o wulla daande dow gulaali makko nanetaake e mbeddaaji o jokkittaa kewal perngal o ñufataa docetal cuurkowal haa ñande o rokki peewal poolgu maa e leƴƴi ɗi fof fawo e makko ɗamaawu mu'en ndeen o addanaa gorko gooto gumɗo muumo sabu ko moolanooɗo seyɗeneeji o sellini mbo haa watti haalde e yiide yimɓe ɓoo fof njaggaa kaawis ngoni e wiide mati wonaa ko taanum daawda o woni ɗoo kono ndeen farisa en ɓe nani ɗum mbii oɗoo riddirtaa seydeneeji ɗi so wonaa belsebul mawɗo seydeneeji o nde tawnoo omo anndi miijooji maɓɓe o wiiɓe kala laamu peccingo e hoore mum firtiima kala saare walla galle pecciiɗo e hoore mum ɓooyataa so seytaane riddii seytaane fecciima e hoore mum ndeen noon holino laamu mum ɓooyirta so tawii ko belsebul ndiddiranmi seyɗeneeji almuɓe mon ɓee noon holi mo ndidirta ɗi ko almuɓe mon ɓee e koye mumen ñaawata on kono so tawii ko ruuhu allah o ndiddiranmi seyɗeneeji ɗum firtata ko laamu allah ari haa yetti on hay gooto waawa naatde e galle gorko jom semme heɓta ngalu mum tawa tonngaani joomum ko adi fof kono so tawii tonngii joomum haa gasi ina waawi nawde ko woni e galle mum fof kala mo wondaani am ko luundiiɗomi kadi kala mo wallaanimi renndinde ko caroowo ko ɗum waɗi mboɗo wiya on yimɓe ina mbaawi yaa feede kala bakkat mo mbaɗi e kala yennoore kono kala jennuɗo ruuhu o yaafetaake kala kaalɗo ɓii neɗɗo o ko boni yaafete kono kala kaalɗo ruuhu ceniiɗo o ko boni yaafetaake jooni yaafetaake ko fay arde so aɗa yiɗi dañde ɓiɓɓe leɗɗe moƴƴuɓe ƴeewata ko lekki moƴƴi kono so tawii jogiɗaa ko lekki bonki dañata ko ɓiɓɓe bonɓe gati lekki andirte ko ɓiɓɓe mum cohe bonɗe holino mbawirton haalde ko moƴƴi tawa ko on bonɓe gati hunu ko haalata koko heewi ɓernde moƴɗo ittata moƴƴere mum koye ɓernde mum bonɗo ittata bonande mum koye ɓernde mum mboɗo wiya on ñande ñalgu ñawore ma yimɓe jiitu kala konnguli puuɗi ɗi meeɗi haalde ngati neɗɗo nangirte pewɗo ko konnguli mum te ko kanji liɓirte caggal ɗum woodi sariyankoɓe e farisa en wiɓe mo ceerno amin jiɗi mbaɗanamin kawisa o jaabiɓe o wi yonta bonɗo jamfiiɗo allah o nana yiilo kawisa kono worti kawisa annabi yunus o o heɓata hay gooto goɗɗo ngati no yunusu waɗiri jammaji tati e nyalawmaji tati e reedu liingu mangu heeni ko noon ɓi neɗɗo o waɗirta jammaji tati e nyalawmaji tati nder leydi nyande nyalgu nyawore ma worɓe niniwe gummodo e oɗo yonta liɓa ɗum ngati ɓe mbaccima koye maɓɓe nde ɓe keɗi jeeyngal yunus nde ndenne dey gonɗo ɗo o ɓuri yunus nyande nyalgu nyawore ma debbo laamiiɗo worgo o ummodo e oɗo yonta liɓa ɗum ngati o iwi ko haa to leydi haaɗi ngam heɗaade hakkilantaagu suleymaani ngu ndenne dey gonɗo ɗo o ɓuri suleymaani so tawi ruhu tunwuɗa yalti e neɗɗo wonata ko e waɗde yaha ngarta e nokkuuji joorɗi ina yiilooɗo foofti kono dañataa ndeen o wiya mboɗoni ruttoo gallam mo eggunomi o o rutto tan o tawa galle o ko meho ina fitta ina ñaanta haa yooɗi e on saha o rutto o addoyo ruhuji jeeɗiɗi goɗɗi ɓurɗi mo bonde ɗi naata e neɗɗo he ɗi koɗa e mum hono noon battande on neɗɗo ɓura gadane mum hittude kadi ko noon oɗo yonta bonɗo ne wayoyta omo haalde e diɗɗal ngal tan haa yumma makko e miñiraaɓe makko worɓe njetti ɓe njiɗi yiide mo ɓe darii boowal woodi biiɗo mo yummo ma e miñiraaɓe ma nani darii boowal ene njiɗi yiide mo o jaabii oon neɗɗo o wii ɗum holi gonɗo nenam holi wonɓe miñiraaɓam caggal ɗum o joofii almuɓe makko ɓe o wii nenam e minyiraɓam nani ngati woni minyam walla nenam ko kala baɗowo sago babam gonɗo dow asaman o